Vážení a milí poslucháči a poslucháčky. Je to neuveriteľné, ale je to pravda. Som tu tretíkrát po sebe, e, bez teda nejakej dlhšej prestávky, čo ma teda veľmi teší, že nám to takto s Petrom vychádza. Dobrý deň, prajem Peter. Pekný dobrý deň, letný. Aj keď som sa prekvapil a e, privítal ma tu e, Peťo. Áno, my tu a, máme občas takéto prekvapenia. Ostal, ostal som v pomikove, že Nemáme náhodou, na hostesky, tak <laughs> vidíte. Či náhodou, teda nebude on so mnou vysielať, že, <laughs> že ste mi to takto ani neoznámili. To by bola, to by bola zmena, že? <laughs> tak to by bola... On je taký náš drmedár. Takže to by bola taká, taká, mm-hmm. také ma- <laughs> me- menšie oživenie, tak som ostal chvíľku v pomikove, ale, ale dobre. Všetko, Skúšame vás, všetko. že <laughs> zazvoníte, som tu správne. <laughs> takže, takže eh, sme tu v pôvodnej zostave, takže to tak aj zostáva. No a ja som v rámci takého malého uh, dramaturgického okienka uh, navrhol Petrovi, že by sme v úvode našej relácie pustili jednu pesničku a mm. ja potom by som uviedol tú tému toho nášho jarného upratovania, teda 5. časti, ktorú sme teda uh, naplánovali na tento deň. Dozvieme sa aj dôvod, prečo tá pesnička bude znieť v úvode? Áno, a dozvieme sa po pesničke. vážení poslucháči, iste pre mnohých z vás toto nebola neznáma pieseň, ale práve naopak. Vrátili, z oblakov. <laughs> vrátili ste sa iste do mladých časov, alebo možno aj do detstva. A uh, táto pesnička mala byť teda uh, úvodom k tej našej téme a teda nebudeme hovoriť o ničom inom ako práve o deťoch a o budúcnosti o detí. Budúcnosti. Mimozemských. A, <laughs> a, a nie v tom zmysle mimozemských, že by sme sa išli vybrať na iné svety, že by sme z tejto relácii spravili nejaké stichy. <laughs> Hm. Aj keď by sme mohli, teda teoreticky. Ja, že to bude o autorovi, ten, ktorý sa narodil v časti Hodruša Hamre, to nedaleko v podstate, Harry Macourek. Tak... A, a ešte, že ste nevybrali pesničku z filmu e, Dobří holuby se vracejí. To bola tá, tuším, alkoholická liečebňa nejaká. Mm. Takže <laughs> mal som na mysli naozaj. To by bola iná téma. <laughs> mal som na, naozaj, naozaj na mysli. Lebo aj tam písal muziku, nielen k tejto ano. rozprávke. Takže mal som na mysli uh, práve deti, mm-hmm. lebo v rámci toho nášho upratovania sme sa v tých predošlých témach teda bavili o, o stanovení si nejakých tých zámerov alebo cieľov v rámci toho, že prečo na tomto svete sme, aby sme si nejakú určili hodnoty a tak ďalej. Mm-hmm. V tej ďalšej časti sme sa bavili práve o zabezpečení príjmu a tvorbe rezerv, aby sme teda zabezpečili ten svoj život v prípade, že by sa teda niečo neočakávané alebo očakávané mohlo udiať. Následne sme sa bavili o zabezpečení majetku, no a tu poslednú tému sme venovali práve dôchodku a teda príprave na ten, na ten dôchodok. No a premýšľal som nad tým, že čo bývajú takým veľmi dôležitým zámerom eh, v rámci v rámci rodiny, tak e, preto som aj zvolil ten obrázok teda muža a ženy, hoď tam teda deti nie sú, <laughs> ale v zásade tie deti... Práve sa, sa to dozvedeli, že budú. Vyzerajú tak. <laughs> Môžeme to poňať aj tak. Môžeme to poňať aj tak, že tie deti sa niekde hrajú v parku a rodičia majú chvíľku, aby sa mohli porozprávať. Neviem, mne to príde ako keby mu práve oznámila No. Že, že to príde. Každý On ešte to... tak rozpačí, to sedí, pozera, je to pravda, nie je to pravda. Takže môžeme to poňať aj teda takto. Hm? Možno čakajú v tretie v poledí ťažko Mo, áno. On, on áno. tretie. Áno. <laughs> Hej, ako je povie, že ešte má dve. No. Takže to dnešnou témou bolo práve mm, ten zámer toho zabezpečenia budúcnosti detí, pretože to je jeden z tých krásnych zámerov a cieľov, ktoré majú túžbu rodičia, deti, teda pre tie deti niečo vytvoriť, niečo, aby v, v konečnom dôsledku mohli, mohli ten svoj život uh, jedného dňa vziať do vlastných rúk a, a začať teda fungovať, ako sme sa rozprávali aj o vašich chlapcoch, teda že už no, teraz pevne držia v rukách volanty. Vozidiel, a opratky svojho života. <laughs> No. Mm-hmm. Takže tým pádom tým som chcel teda povedať, že toto je jeden z tých zámerov, na ktorý je dobré sa pripraviť a mať teda e, plán a vytvoriť si teda ten finančný plán na to zabezpečenie teda tej budúcnosti detí. Pretože okrem toho, že im dávame to najdôležitejšie, a to je okrem teda tej našej lásky e, bezpodmienečnej, je práve výchova prostredie, v ktorom teda vyrastajú a dávame im všetko to najlepšie zo seba, aby sme ich dokázali pripraviť na ten život, aby jedného dňa, keď vyletia z toho hniezda, aby boli samostatní aj vo svojom rozhodovaní, premýšľaní a aby dokázali teda dôstojne v tom živote obstáť a, a môžeme im spraviť aj akúsi cestičku alebo teda nejakú nejaký ten most do toho osobného vlastného života. Aj tým, že pre nich niečo teda, okrem týchto vzácných vecí, ktoré im teda môžeme dať, tak keď to človeku život dovolí a pokiaľ si to aj stanoví, že im chcem nejakým spôsobom pomôcť, tak môžem im pomôcť aj práve tým, že nejaký kapitál pre nich vytvorím, keď sa podarí mm. a môžem im takým, takýmto spôsobom teda pomôcť do toho, či už štartu života, alebo povedzme vo vzťahu k tomu vzdelaniu, alebo uh, možno ku kúpe toho prvého vlastného bývania, ak teda uh, si môžem takýmto spôsobom a smiem teda uh, pripraviť takýto kapitál pre Ak si to môžem dovoliť. A samozrejme pokiaľ mi to moja finančná situácia dovolí. Mm. A to je práve to, o čom sa budeme baviť teda dnes, že ako na to, akým spôsobom to riešiť, kedy na to myslieť mm, a aké používame teda tie nástroje na tom finančnom trhu, ktoré sa teda využijú a teda môžu využiť práve na tento účel. Takže o tom to bude tá dnešná relácia a v rámci toho jarného upratovania <laughs> takto plynule môžeme prejsť už do konkrétnych zámerov a pozrieť sa práve, práve e, do tých svojich šanónov, že či takéto niečo sme už riešili, alebo pokiaľ sme ešte neriešili a pokiaľ je ten zámer niekde stále e, v pozadí, niekde v tých našich myšlienkach a rozhovoroch, tak ako na to a akým spôsobom teda? No, svojho času boli aspoň tak sa mi vybavuje nejaké tie detské sporiteľné knižky. Po 89. sa to asi výrazne zmenilo. Samozrejme, môžeme začať od tohto, lebo ja si toto živo pamätám, že moja stará mama to Vy si ešte pamätáte vnúča. detské knižky? Áno, áno. Moja Nevravte stará, mi. Moja stará mama to mala eh, pre každé vnúča, čo ja som dodnes to mm, obdivujem, aká hm. bola hm. v tomto smere mm, ako by som vyjadril správne to slovo, aká bola zodpovedná a zároveň teda aká bola starostlivá, no. disciplinovaná no. a starostlivá. A disciplinovaná mm. v tom smere, že tých peňazí nikdy nejako nemali veľa. Je to zaujímavé, že tí starí rodičia, oni vždy vedeli z niekade vytiahnuť nejakú tú bankovečku ale vždy, vždy, pre vnúčika. To, vždy to mala nachystané, vždy, vždy chodila pravidelne do tej banky, vždy tam teda každému vnúča, vnúčaťu teda uh, to tam vždycky vedela zadeliť a, mm. a v končnom dôsledku tam tie peniaze tie vnúčata potom postupne našli, keď ich bolo treba, či už práve na, povedzme, to vzdelanie, alebo, alebo prípadne na, na nejaké také dôležitejšie, mm. alebo tie drahšie veci, ktoré bolo treba. No tí, tí starí rodičia dokonca boli v tomto smere takí štedrejší ako vlastní rodičia, <laughs> ktorí skôr na cigaretky a tak. <laughs> Samozrejme, to je, to je skôr, skôr o tej... Je to individuálne, pochopiteľne. No. A preberáme tie vzory, ehm, do isté miery preberáme od tých rodičov, lebo tí sú nám najbližší, to mhm. znamená, že aj v narábaní s tými financiami a či už je to ten sklon k sporeniu alebo tvorbe nejakých takýchto rezerv, tak ehm, zväčša to preberáme práve takýmto spôsobom, že to vidíme a sledujeme a tým pádom aj my preberáme tie, tie aj dobré, aj, aj nie celkom dobré návyky. A toto je jeden z tých dobrých návykov určite. Takže áno, boli to v minulosti, môžeme kľudne teda začať odtiaľto. <laughs> v minulosti to boli teda hlavne teda vkladné knižky, mm. ktoré teda mali ako tú hlavnú úlohu vytvoriť nejakú rezervu, nejaký kapitál pre tie či už deti alebo vnúčata. No a samozrejme využívalo sa aj poistenie, a vtedy, pred tým 89., ako ste už spomenuli, čiže môžeme ísť aj pokojne takto ďaleko, tak v podstate bola jedna banka, bola jedna poisťovňa, takže nebolo na čím nejako špekulovať, že, že do ktorej banky alebo do ktorej inštitúcie sa mám vydať, keď chcem niečo takéto riešiť. Dnes už samozrejme tá doba pokročila a samozrejme za tie roky sa ten finančný trh výrazne zmenil, je tam tých možností oveľa viac, aj o tých si teda povieme. No a e, teda to poistenie malo teda tiež účel vytvoriť v prvom rade ten kapitál pre to dieťa a zároveň druhou, uh, alebo zoberme to, poistenie by malo byť v prvom rade o poistení, ale v tomto prípade to bolo skôr naozaj teda to sporenie s tým poistením, čiže boli tam poistené tie deťurence aj v prípade úrazu, v prípade, v prípade trvalých následkov úrazu a, a eh, takým, a myslím, že aj hospitalizácia tam bola. Takže takýmto spôsobom sa dalo spojiť aj to sporenie, aj s tým poistením, lebo však čokoľvek sa môže teda udiať. No a následne bolo tam zadefinované v tej zmluve, že koľko tých finančných prostriedkov sa vyplatí povedzme vo veku 18, 20 alebo 25 rokov, potom keď už sme sa stali samostatnou republikou po 89., v tom 93. <clears throat> Pardon, keď vznikla už aj Slovenská a Česká republika OSVE, tak potom už začali prichádzať aj viaceré, viaceré tie finančné inštitúcie a tam už prichádzali aj tak, tzv. venové poistenia, ktoré boli už e, do tej 25 a kde bolo viacero tých <clears throat> pardon, dôvodov, kedy poisťovňa mohla vyplatiť, teda tú nasporenú čiastku a to bolo práve um, myslím, že ukončenie štúdia, na vysokej škole, e, potom bolo svadba, alebo teda sobáš, no a bolo potom aj dožitie, že sa dožil toho určitého veku a následne bola vyplatená tá čiastka. Čo bolo veľmi zaujímavé, a ja som to už, myslím, že v niektorých reláciách rozprával, že aká bola tá filozofia toho programu, toho sporenia, ja si pamätám, že aj moja sestra to mala, myslím, ale mali tu, uvidel som tu u viacerých klientov, eh, že mali ešte z tej jednej poisťovne, ktorá vtedy bola, pred tým 89., tak to bolo postavené na tom, že tá, tá čiastka, ktorá mala byť vyplatená v tej 18 alebo v tej 20 tak bola na úrovni 20 tisíc korún, československých vtedy ešte. No a vtedy byt stálo 40 tisíc korún taký dvojizbáček družstevný. Dal sa teda kúpiť za 40 no. tisíc. No, novší bol lacnejší ako no. teraz ten starý. <laughs> Takže 40 tisíc bola cena bytu a podstata a zmysel toho poistenia bol teda v tom, že tak tu chlapcovi nasporíme, alebo devčine nasporíme polovicu bytu, 20 tisíc dostane v 18 alebo 20 alebo neskôr. Takže bude mať na polovicu bytu, nájde si chlapca alebo dievča. No v tom čase boli dokonca aj podnikové byty napríklad za socializmu. No bolo po, podstate tá, že OK, budú dospelí, nájdu sa, zalúbia sa, budú chcieť spolu bývať, tak jeden mal na polovicu bytu, druhý mal na polovicu bytu. Takže mhm. taká bola filozofia, tak tým pádom sa to tak aj riešilo. No a však Samozrejme, po tom 89. došlo k výraznej zmene, v 93. ešte väčšej. Prišlo obdobie veľmi vysokej inflácie, tzv. hyperinflácie, kedy tie ceny prudko stúpali a mhm. samozrejme tie platy to nevždy stíhali a prichádzalo to neskôr, takže bolo to veľmi náročné obdobie pre všetkých. Zobrali to do rúk odborníci. Takže keď sme sa takýmto spôsobom na ten trhový kapitalizmus preorientovávali, tak to bolo veľmi náročné obdobie, no ale samozrejme, čo sa stalo? Poistenia zostali také, aké boli, aj sumy, ktoré sa tam platili, zostali také, ako boli. No a milý mládenec alebo milá dievčina dosiahli vek tých 18, 19, 20 rokov. No a bola im vyplatená suma 20 tisíc korún. No a čo sa ale neudialo, no cena bytu už nebola no, nemohli, 40 no. tisíc. Mali tak na vecko. Nebolo 40 tisíc, ale bolo 400 tisíc. Uh-huh. To mhm. znamená, že tá inflácia spôsobila teda takýto prudký nárast tých nehnuteľností, čiže už sa z toho stal potom vodičák a <laughs> možno nejaká, nejaká, nejaký výlet na chatu uh-huh. <laughs> oslaviť tú, tú dospelosť a, a tým pádom vybavené. Takže týmto spôsobom vplyvom zmien na trhu sa v, teda v konečnom dôsledku nepodaril ten zámer naplniť a v zásade, v zásade e, tie peniaze stratili výrazne na hodnote vplyvom teda rastu tých cien. No a čo je teda dôležité a z toho plinie teda z tej minulosti vždycky by to malo byť tak, že by nám malo plynúť aj nejaké ponaučenie do toho budúcna, tak tým pádom samozrejme aj dnes existujú rôzne programy, ktoré nám pomôžu vytvoriť ten kapitál pre deti. Avšak dôležité je vnímať to, že tá inflácia hoc nie je už taká vysoká, hoci na druhú stranu teda po po tých uplynulých rokoch, rok 22-23, tak tam sme tu, aj, aj 24 sme zažili teda tú infláciu veľmi vysokú, takmer takú vysokú, ako sme zažili v tých, tých 90 rokoch, ale nie až tak dlhotrvajúcu. A tým pádom čo chcem povedať je práve to, že tá inflácia na tie naše finančné prostriedky stále vplýva. Preto je veľmi dôležité, keďže sa bavíme o tom finančnom pláne pre tie naše deti v dlhšom horizonte, ako je 10 rokov zväčša, tak tým pádom potrebujeme myslieť aj na to, že v prvom rade potrebujeme tie naše peniaze ochrániť pred tou infláciou. To znamená, že aby sa nestalo to, čo sa stalo pri tom príklade, ktorý som teda použil, ale aby tie peniaze si minimálne udržali tú svoju hodnotu, z toho obdobia, keď ich ja odkladám, tak aby tá hodnota bola udržaná a to vieme spraviť teda len tým spôsobom, že tie peniaze sa nám budú zhodnocovať počas toho obdobia. No a tých nástrojov teda máme viacero. Takže v zásade, keď sa ešte vrátim k tomu zámeru, tak čo je dôležité pri tom plánovaní tej budúcnosti detí myslieť teda v dvoch rovinách, ktoré sme teda už spomenuli. Jedna tá rovina je tvorba toho kapitálu a tvorba tých rezerv, ktoré si teda môžem dovoliť, alebo chcem, chcem teda pre tie deti vytvoriť. A druhá rovina je aj zabezpečenie v prípade, že by sa tomu dieťaťku nášmu niečo teda pritrafilo. To znamená, že by sa stal teda nejaký úraz, nedaj Bože, nejaká choroba a tak ďalej. To znamená, opäť, nemá to slúžiť to poistenie na to, aby ja som na tom nejako zarábal. Alebo ja by som si niečo, niečo mohol potom kúpiť, cigaretky, pivko a, a, a neviem čo. Ale má to slúžiť práve na tú náhradu tých nákladov spojených práve tých nákladov spojených s tou starostlivosťou zdravotnou, to, že zväčša, keď je dieťa menšie, tak ostávam s ním doma, lebo potrebujem sa o neho postarať, takže jeden z rodičov podstate prichádza o čas svojho príjmu, lebo ostáva teda doma na tej očerke a vieme, že tá očerka je preplácaná len určitú dobu a potom v končnom dôsledku sa to pri, nedaj Bože, dlho, dlhodobejšom uh, ošetrovaní alebo teda dlhodobejšej neprítomnosti v práci, tak sa to v tom príjme teda výrazne prejaví. A to vás ešte nesmú načapať niekde mimo bydlisko. Napríklad, áno. Doba aj taký boli. Takže v rámci toho poistenia potrebujeme teda myslieť aj na to, že aj takéto situáciu bohužiaľ môžu teda nastať. A tým pádom, ak premýšľam nad tým, že fajn, ak nastane takáto situácia, tak ako som na to pripravený a, a, a z čoho budem teda čerpať. A, a je množstvo príbehov, ktoré by človek mohol rozprávať aj, aj, aj celé dni, ktoré vydávame aj v tých rôznych reláciách, ktoré bývajú v televízii, ktoré sa týkajú detí a, a aj množstvo zbierok, ktoré sú na rôznych teda platformách možné, kde môžeme prispieť práve tým rodinám, kde, kde bohužiaľ sú tie situácie vážnejšie aj u tých detí a, a tým pádom hold, žijeme v svete, kde, kde tie peniaze sú potrebné aj na tú liečbu, aj na všetko, čo s tým súvisí a, a hold, keď tie peniaze nemám, tak už sa musím len spoliahnuť na to, že niečo síce preplatí tá zdravotná poisťovňa, ale nie všetko. A tým pádom potrebujem mať aj nejakú zábezpeku a teda aj ten kapitál, ktorý tvorím a zároveň aj to poistenie, ktoré mám, tak mi vytvárajú v podstate akýsi vankúš, ktorý mi má pomôcť zvládnuť situáciu, ktorá by, nedaj Bože, mohla nastať a tie peniaze môžu takomto zmysle aj zachrániť život, respektíve pomôcť zvládnuť tú situáciu lepšie, ako keď tie peniaze v podstate nemám a musím sa potom spoliahnuť na, na to, že, že mi teda dobrí ľudia mm, pomôžu. Tie zbierky sú tiež často vidieť kade tade. Takže uh, začnem, začnem uh, od tej časti toho, toho poistenia. Uh, a potom, potom sa vrhneme na tú tvorbu kapitálu, lebo to poistenie v podstate nie je nič až tak veľmi zložité, lebo v rámci toho zabezpečenia príjmu, ktorú sme mali v tej druhej časti nášho upratovania, tak tam sme veľa toho spomenuli a v mnohom je to veľmi podobné teda aj pri tých deťoch. Takže v prvom rade potrebujem pri tých deťoch myslieť rovnako ako pri sebe eh, pri nastavení toho poistenia že sa mám sústrediť hlavne na tie vážne situácie, ktoré by mohli teda nastať a ktoré by vážne mohli teda ovplyvniť ten náš finančný rozpočet. To znamená, že nemyslí sa na to e, ľahko, alebo nie je to tá, ľahké si to nejako tak predstavovať, ale človek si to radšej nemusí predstavovať, len proste si to môže povedať ako fakt, že keby nastala nejaká vážna situácia, to znamená vážny úraz alebo vážna choroba, tak je fajn mať ten už v podobe toho poistenia, ktorý mi zabezpečí to, že ak by taká situácia nastala, poistovňa mi vyplatí nejakú sumu peňazí, ktorú si ja teda nastavím a či už po dohode, dohode eh, medzi tými partnermi, respektíve na základe odporúčania od, od finančného teda odborníka, ktorý povie, OK, tá suma by mala byť aspoň takáto, aby to malo nejaký zmysel. Len vy začínate so zdravými deťmi, lebo niektorí majú už od štartu problémy. Áno, to samozrejme, toto sa týka tých detí, ktoré v podstate sa narodili a sú zdravé a nemajú teda nejaké vážne, vážne zdravotné ťažkosti tam, kde už tie zdravotné ťažkosti sú. Tam je to aj komplikovanejšie, čo sa týka neznamená, tej poistky. Neznamená, že sa to nedá, nedá uh, poistiť, dá, avšak už na to, čo už je vrodené, tam no. je automaticky výluka zo strany akékoľvek poisťovne, že to, čo už je vrodené... Už pristupujú čím, inak k vám. Tak tým pádom e, na to sa to vzťahovať nebude. No. Hej, to znamená, že keď uvedem príklad, že ja mám klientov, ktorí proste majú eh, ku príkladu dieťatko, ktoré má nejakú vrodenú srdečnú vadu, mm-hmm. to mhm. znamená nejaký šelest alebo, alebo niečo, nie, nič va- strašidelne vážne. Ale samozrejme, keďže už je to vrodená vada toho srdiečka, tak tým pádom v rámci poistenia povedzme vážnych chorôb detských, ktoré by mohli nastať povedzme, že to hrieč, srdiečko by ochorelo, tak samozrejme to srdiečko už je vo výluke z toho titulu, že už sa dieťatko narodilo s tou vrodenou vadou, takže tým pádom už srdiečko mať poistené a teda choroby poistené v súvislosti so slidečkom už mať nemôže. Ale je tam aj tá cukrovka napríklad. Ale keby, nedaj Bože, sa stal povedzme nejaký úraz alebo choroba iná, uh-huh. ktorá nemá súvis s tým srdiečkom, Áno. tak tým pádom na toto to dieťatko teda poistené je a tým pádom môžem, môžem si uh-huh. od tej poistovne uplatniť to poistné plnenie v prípade, že by takéto niečo nastalo. Ale zrejme ten, kto má dieťa už s nejakou tou vadou, asi bude platiť vyššie poistné. Nemusí to tak byť. Nemusí? Nie. Ale automaticky to, čo je vrodené, je vo výluke. Čiže na to, na to sa to nevzťahuje, to uh-huh, poistenie v podstate, uh-huh. hej. Takže tým pádom v tomto zmysle uh, nemám až také obmedzenia keď dieťatko je zdravé, keď nie, tak tým pádom tam tie obmedzenia vychádzajúce z tej diagnózy alebo z tých diagnóz, ktoré má, tak tie, tie sú automaticky vo výlukách. Takže v konečnom dôsledku, eh, na čo potrebujem v zásade myslieť, je určite, ako som spomínal, vážny úraz, vážna choroba, čiže tie poistovne majú prispôsobené teda tie, tie e, vážne alebo tie, nazvime to kritické choroby detské, čiže je tam celá znúžka týchto chorob, ktoré sa považujú teda za detské, ktoré by teda mohli spôsobiť e, vážne komplikácie a funguje to jednoduchým spôsobom, že ako náhle je tá diagnostikovaná tá, tá choroba, ktorá je v tom, v tom zozname tých chorôb, tak je vyplatené to poistné plnenie opravnené osobe, to znamená tomu rodičovi alebo jednému z rodičov a tie peniaze majú slúžiť práve na to, aby som mohol zabezpečiť liečbu, prípadne aby som mohol zabezpečiť e, všetko podstatné a potrebné na to, aby sa dieťatko mohlo dať čím skôr do poriadku. To znamená, že tie poistné sumy je dôležité nastaviť tak, aby, aby boli relevantné a aby mali nejaký zmysel. Čo je zase dobrou správou pri deťoch tie poistné sumy sú samozrejme niekde inde. A, a teda tá výška poistného, poistného, to chcem povedať, <laughs> tá výška toho poistného je niekde inde ako pri, pri dospelákovi. To znamená, že tá, e, to poistné je teda výrazne nižšie. Takže v konečnom dôsledku to dáva tú možnosť nastaviť tú poistnú sumu aj vo vyššej miere. Takže tým pádom Mm-hmm. Môže to byť, môže to byť naozaj, naozaj e, aj cenovo priateľné pre mnohé, mnohé skupiny ľudí, teda nielen pre tých, ktorí by sme mohli povedať, že majú veľa peňazí, ale aj práve pre tých, ktorí tých peňazí až tak veľa nemajú. Takže keď mám tam zabezpečené toto, tak veľmi dôležité je zabezpečiť uh, dieťatko aj v prípade vážneho úrazu, to znamená, to sú tzv. trvalé následky úrazu. Takže aj tam viem nastaviť tú poistnú sumu vyššie, aby to malo nejaký význam. No a čo je teraz takou, no nechcem povedať, že novinkou, ale není to na trhu dlho, tak je aj poistenie v prípade uh, invalidity detí, tzv. invalidita z mladosti, alebo tzv. odkázanosť dieťaťa. Pretože aj toto môže nastať, či už úrazom alebo chorobou. To znamená, že uh, Invalidita z mladosti sa posudzuje až po dovršení 18. roku veku života, čiže až v 19. roku môže byť uznaná invalidita z mladosti. Dieťaťu, ktoré či už z dôvodu úrazu alebo choroby sa uzná teda invalidným a bude dostávať teda invalidný dôchodok. No ale do tohto obdobia, do tých 19 rokov, nepoznáme mm, v našich teda práv, alebo v tom v tom sociálnom systéme není, že, že dieťatko je invalidné. To znamená, že sú určité vstupne odkázanosti, to znamená, že od určitého stupňa odkázanosti môže byť, v niektorých poisťovniach teda už k tomu takto pristúpili, že môže byť poistené aj teda dieťatko do, tej, do toho veku 19 rokov a môžem si to nastaviť buď ako mesačnú dávku, alebo ako jednorazovú sumu, ktorá mi bude vyplatená mne ako zákonnému zastupcovi v prípade, že to moje dieťatko sa z nejakého dôvodu teda stane na určitom stupni odkázané. E, tam sa to posudzuje podľa toho, že aké činnosti dokáže robiť samo, mm-hmm. samoobslužné a podľa tej, podľa tej schopnosti tie jednotlivé zručnosti zvládnuť, tak sa určuje stupeň odkazanosti a je tam až stupeň teda 6 ten je, ten je teda najhorší, že dokáže tých vecí urobiť najmenej. No a v takomto prípade opäť tým pádom si môžem pomôcť práve v tomto neľahkom období, keď to moje deťatko je teda na nejakom stupni odkázanosti, kedy to znamená, že minimálne jeden z rodičov zostáva doma a stará sa celodenne o to dieťatko a prípadne ak potrebuje aj e, nejakú odbornú pomoc, či už nejakú zdravotnú sestru alebo, alebo nejaké, nejakú rehabilitačnú sestru, rehabilitácie a tak ďalej a tak ďalej, tak to všetko stojí peniaze, ktoré nie všetko v plnej miere dokáže zabezpečiť tá zdravotná poisťovňa. Takže tieto peniaze majú práve slúžiť na to aby či už tie rehabilitácie, alebo to, že zostáva jeden z tých rodičov doma, finančne tá rodina zvládla a dokázala, dokázala to obdobie čo najdlhšie fungovať z týchto finančných prostriedkov. Čiže už to prišlo a už to v niektorých poisťovniach je možné si takýmto spôsobom zabezpečiť. Ja viem, že je to neľahké premyšľanie nad tým, že či takéto niečo mať v poistení alebo nie, lebo človek si samozrejme praje z celého srdca, že jednoducho chce, aby to dieťatko bolo zdravé a šťastné, aby, aby bolo všetko OK, no ale sú veci, ktoré, ktoré sú vyššie. Je vyššia moc, ktorá nám nie vždy dovolí, aby sa nám splnilo to, čo očakávame čo my chceme. Takže tým pádom toto má slúžiť práve na to obdobie, kedy, kedy môžem si takýmto spôsobom finančne pomôcť a vytvorím si takýto vankúš, ktorý mi má pomôcť zvládnuť tú situáciu. No a následne potom v tom poistení si môžem zvoliť aj ďalšiu zmôžku pri poistení, či už denného, ne, e, denného odškodného nevyhnutného liečenia úrazu, Ehm, hospitalizácia, chirurgický zákrok, zlomeniny, popáleniny. To znamená, že je tam množstvo, množstvo pripoistených, ktorí mi rozširujú tú možnosť, akým spôsobom im môže poisťovňa teda pomôcť eh, zvládnuť finančne tú situáciu. Uh, Takže v podstate je len tá uh, vedieť, vedieť si učiť, čo je naozaj dôležité. A ako dávam ja na prvé miesto, to sú práve tie najvážnejšie veci, ktoré sa síce stávajú najmenej často. Ale v konečnom dôsledku, keď už sa stanú, tak sú naozaj vážne. Takže toto by to poistenie určite obsahovať malo. A následne môžem premyšľať aj nad tým, že, že tam budú aj tieto drobnejšie situácie, že dojde k nejakej odrenine, vyvrtnutiu, zlomenine a tak ďalej. To vieme, že deti, keď skúšajú, keď už dokážu behať, skákať, takže športu, rôzne športy, to ešte môže byť taká samostatná uh, E, kategória práve rodičov, ktorí premýšľajú nad tým, že keď majú deti, ktoré športujú a dajú ich teda aj na ten šport s tým, že teda športujú pravidelne a športujú často a postupne ako rastú, tak sa môžu dostávať aj do toho poloprofesionálneho až profesionálneho teda športu tak tým pádom <clears throat> aj toto je práve dôležité porozmýšľať teda nad tým, že ak to dieťatko vedieme týmto smerom, tak je dobré teda, aby na toto bolo pripravené, lebo aj pri tých športoch sa môžu tie úrazy teda stať častejšie a je to, je to teda väčšia pravdepodobnosť, že by sa teda mohlo niečo vážnejšie udiať. A čo je dobrá, dobrá správa, v mnohých poisťovniach eh, sa do určitého veku vôbec nerieši, že či to dieťatko športuje 2, 3, 5 krát za, za týždeň, a či je teda už na takej úrovni, že aj reprezentuje, povedzme, či už, ja neviem, okres alebo štát a tak ďalej. A postupne sa z neho stáva profesionál, profesionál, čiže to dieťatko môže mať takýmto spôsobom už aj mladého človeka, alebo povedzme aj toho dospelého môže mať poisteného ako dieťa. A na celkom zaujímavé tie poistné sumy za celkom malý peniaz, lebo poisťovňa za to nedáva priľažku. Takže tým pádom je dobré nad tým premyšľať už v tom mladom veku, aby v končnom dôsledku nás to stalo menej a mali sme istotu, že máme tam poistené to, čo potrebujeme mať vo vzťahu k tomu dieťatku. Takže e, v, tomto, v tomto smere moje odporúčanie premyšľať čo najskôr, lebo aj potom narodení dieťatka sa môže čokoľvek objaviť Takže keď sa ma pýtajú aj klienti, že, že už sa nám teda blíži narodenie dieťatka, tak kedy by sme ho mali akože poistiť a kedy by sme to mali riešiť a tak ďalej, tak ja odporúčam, že hneď ako sa dá. To znamená, hneď, hneď ako sa narodí, pokiaľ je na to priestora financie, tak, tak rieši to hneď, aby, aby sme sa teda vyhli tomu, že niečo sa náhodou objaví a tým pádom potom už to bude, ako som spomínal, v tých výlukách a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom si to vieme zabezpečiť vopred. Takže no. je to také tak predvídavé urobiť to dopredu a tým pádom sa človek vyhne potom tomu, že a mohli by sme a, a, a tak ďalej. Takže, takže toť, toť v rámci teda toho poistenia. No a možno príde aj otázka, že či to funguje a či mám teda dobré skúsenosti za tých 20 rokov v rámci toho poistenia e, detí a tak ďalej. Otázka sa tlačí. Funguje to? a funguje to, áno. Našťastie, našťastie, ďakovať Bohu, e, máme len také drobné skúsenosti alebo drobné úrazy s tými deťurencami, to znamená, že stávajú sa práve tie odreninky, pády z bicykla. To teličko vydrží viac asi ako dospelé. A, a, no. a nejaké zlomené rúčky, nôžky e, a tým pádom mali sme samozrejme aj hospitalizácie, mali sme aj nejaké chirurgické zákroky, ale nič v takom smere poklepem, nech to tak zostane. Že to boli všetko také drobnejšie veci, ako je napríklad operácia mandlí. Áno, áno. A neotvorím ústa, neotvorím ústa. <laughs> potom, potom boli uh, operácie, potom už u tých starších detí, že boli už aj žočníky, aj kadečo. Slepé črevo zvyklo byť. A slepé črevo, áno. Uh-huh. Takže tým pádom toto... A pruch, Takže toto, toto je, je funkčné, naozaj to funguje veľmi dobre. Rodičia, <laughs> mám rodičov, ktorí vedia, že ich deti sú proste... <laughs> Šintri. <laughs> Eh, áno, a že sa tam toho deje viacej. Sú uh-huh. rodičia, ktorí, ktorí majú aj šintrov deti, ale chvala Pánu Bohu, nič My sme chodili ešte po stromoch, tieto deti veľmi nevidím na stromoch, že by sa ale tak, to väčšinou s mobilom sedí. A teraz sú zase kolobežky. No veď to, že oni práve ďalej, preto hovorím, že oni väčšinou sú zvyknutí na tých mobiloch a potom šup na kolobežku a nie je to také obratné, ako ano. my sme boli takí rozlietaní kade tade. A keď sme spadli, tak sme aj vedeli padať. Áno. <laughs> Jasné. Takže, takže áno, je to funkčné, funguje to. Mm, takže v konečnom dôsledku e, nie je to niečo, čo by mohol človek považovať za vyhodené peniaze, že niekdy budem platiť a nakoniec mi nič nevyplatia, takže, mm. takže je to funkčné a mnohým rodičom to v podstate pomohlo práve, práve v tom období, že keď sa takéto veci udiali, jednak si otestovali, že to funguje, hoď takýmto <laughs> spôsobom teda aj u detí, ale v zásade má to pomôcť, ako som spomínal, práve pri tej strate toho príjmu, hlavne keď je to niečo dlhšie, hej, lebo keď s tým deťatkom musím mesiac, dva zostať doma, povedzme so zlomenou nožkou, mm. tak tým pádom tie dva mesiace v práci budú chýbať. A v končnom dôsledku nie vždy sa to dá tým rodičom prestriedať pri tom dieťati. Niekedy áno, niekedy nie, niekedy pomôžu starí rodičia, nie vždy sa to dá, ale v zásade tie peniaze vždycky pomôžu potom tú situáciu zvládnuť. A, a je to je to niečo, čo má pomôcť. Nemám, nemám to brať ako zárobkovú činnosť, <laughs> samozrejme. Uh-huh. Že to budem takýmto spôsobom riešiť. Takže toľko k tomu poisteniu. Takže môžeme si dať prestávku. hudobnú prestávku a potom budeme pokračovať. Počúvate slobodný vysielač. ako snívať, v oblakoch bývať, v noci sa dívať na mesiac. Vieme byť vážni a vieme sa smiať, dostávať lásku a priateľstvo dať. V oblasoch hviezdy a neplné krás, mladosť je zázrakom. No, keď má kde dať do tých vlasov hviezdy, <laughs> to už sa každému nepodarí. Na toto inak tiež sú poistky? Na no. E, plešatosť? Ešte som... Nezachytili ste, že by si niekto dal, že proti vypadávaniu vlasov, ak by som náhodou o vlasy prišiel, aby mi poistovňa vyplatila. Pozrú sa, ako... Ukážte fotku vášho otca, <laughs> vášho deda. Ak to boli taký ako Oldo Hlaváček, tak v pohode, lebo ten má krásny ano. porast stále. Ano. Aj keď je už po 90 a sú takí, ktorí už v 20 -tke. Pali ten to tak udržiava, je to tam poredšie, ale ešte stále to Češe, ano, predpokladám. No ale mladosť je zázrakov čas, ako sa spievalo v Áno, Boris takže, Filan to vedel písať. Takže možno ešte sa dočkáme, že by sa dalo aj takéto dačo poisťovať, ale zatiaľ... zatiaľ Lebo bývajú rôznorodé takéto poistné zmluvy. Možno keby ste eh, v budúcnosti robili uh, ne, niekde v reklame na na... šampóny, alebo... Áno, také niečo, že <laughs> a som, a, a, som je... figurína pre týchto, týchto, čo sú tí, no a teraz vidíte, kaderníci, tak. Áno, ano. Figurína pre kaderníka. A že je to vaša zárobková činnosť vlastne, mm -hmm. aby vaše vlastne... Áno. <laughs> Mám. mám som teda... Carlos Valderrama. Viete, ktorý to bol ten kolumbijský hráč, on mal taký ano, ano do žlta porast. Ano. Taký mikrofón veľký. <laughs> tak ano. takíto sú výborní. Takže práve, práve to, ako sa spievalo teda v tej pesničke, že, že mladosť je zázrakov čas, tak tej mladosti teda prichádza, prichádzajú aj také rozhodnutia, že povedzme tie deťurence mm, chcú študovať niekde v zahraničí, povedzme ísť na nejakú stáž, no, chcú... Do Oxfordu alebo tu, ja neviem, e, do Ameriky, alebo, alebo do Francúzska, alebo niekde, kde, kde by mohli získať e, niečo navyše, čo by im dalo tú konkurenčnú výhodu v tom, mhm. v tom živote, alebo ich to tam nejakým spôsobom ťahá. Tak do zámoria sa skôr dostane taký hokejový talent, ale toho už kupujú to môže byť hokej, môže to byť aj štúdium, nie len spojitosti s tým mm. športom, ale môže to byť práve môže byť. možno umelecký smer alebo čokoľvek iné. Mm. Ale v zásade, v zásade môže sa počas aj tej mladosti a toho dospievania objaviť situácia, kedy tie finančné prostriedky budeme potrebovať, alebo môžeme predpokladať, že budú potrebné. Takže práve aj ten obrázok toho muža a ženy, ktorý v podstate či už si to predstavíme, že, že sú v, teda v očakávaní, alebo už tie deťulence sú, tak som to tak chcel zobraziť, že majú ten priestor sa rozprávať o tom, že čo by pre tie svoje deti do budúcna chceli vytvoriť a, a čo by chceli teda im dať a možno sú takí zamyslení a ja to vnímam akože v pozitívnom, nie že by boli smutní z toho, ale práve naopak, že berú vážnosť tej situácie, že majú... Mnohí si aj povzdychnú, že čo, ja by som im aj tak ale... rád dal, ale... No naozaj. Tu, tu prichádzame teda k tomu, že, že ako k tomu možno pristupovať od začiatku, tak eh, ako sme si spomínali v tej prvej časti, tak ten zámer je kráľ. A ten zámer je to, čo nás potom definuje a to, čo nás potom ukazuje cestu, že čo môžem v tej veci teda robiť a ako to možno robiť, alebo ako hľadať tú cestu. To znamená, že určiť si ten zámer je, je ten prvý krok. To znamená, že ak som už vyriešil tú otázku, povedzme, toho poistenia, lebo som si uvedomil, že OK, je to zodpovedné, je to fajn mať takúto zabezpeku vytvorenú, lebo ešte ten kapitál vytvorený nemáme. Sme mladá rodina, detičky sú malé, nemáme veľmi z čoho, tak ale to poistenie poďme vyriešiť, lebo keď by nedaj Bože sa niečo vážne stalo, tak chceme mať k dispozícii dostatok peňazí, aby sme to zvládli. A môže sa objaviť práve aj tá tá myšlienka, no, no do, dobre, poistenie je síce fajn, ale chceli by sme aj vytvoriť nejaký kapitál, niečo, čo môžeme čerpať, keď náhodou bude nám treba. Tak tým pádom miem premyšľať nad tým, že OK, tak koľko by to bolo uh, odkladať, alebo koľko mám si odkladať na to, aby som nejaký kapitál mohol vytvoriť. U tých mladých rodín, ktoré povedzme ešte potrebujú riešiť to bývanie, povedzme bývajú v podnajme, alebo ešte musia riešiť aj to bývanie, alebo si chceme kúpiť vlastné, nechceme bývať iba s rodičmi podnajmo, napríklad. Alebo s rodičmi, tak tým pádom, odkiaľ mám na to zobrať teda tie finančné prostriedky, tak my v zásade sa vždy rozprávame, že aj odkladať jedno euro denne je lepšie, ako neodkladať vôbec nič. Hm. Keď je na to priestor. Keď aj nemôžem, tak keď aj 50 centov odložím každý deň, tak vždy je to lepšie ako vôbec nič, lebo postupne, postupne sa tá situácia môže zlepšiť, môže zmeniť, ale podstata je tá, že stále je to o tom, že mať ten zámer a mať ho stále niekde na očiach a, a baviť sa o tom, že OK, tak toto chceme, tak poďme s niečím začať a potom postupne to budeme zveľa... Presne ako tá moja stará mama ona neriešila, že či dneska môže odložiť 20 korún, alebo môže odložiť 10 korún, alebo odložiť 5 korún. Ona si to jednoducho vždycky, keď ten dôchodok je prišiel, lebo ja čo si pamätám, tak stará mama bola iba na dôchodku. Mm. A, a, chodila pomáhať rôzne, kade tade, to isté starý, starý no, otec. A výsledok, dnes máte zámok. <clears throat> Starý otec, starý otec e, bol stolár, to znamená, že on robil veľa s drevom, takže ten, ten zase tiež, kde ho zavolali, išiel, či už pomáhať a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku financie má na, na starosti stará mama. No, No tak Aspoň zvyklo tej, to tak byť. Z tej, teraz hovorím... Muži o, robili stojky. Teraz hovorím o staré máme z mamkinej strany. Z mamkinej. A z tej druhej strany to bolo... Tam starý otec odišiel veľmi, veľmi skoro. Ja si uh-huh až tak veľmi, veľmi nepamätám. Pamätám si ho, ale nie až no, tak. Že ako zase to bolo, stará mama mala. ako to bolo s tými financiami a tam už stará mama zase... Musela jedine ona, no. so svojimi, a ona bola v tomto smere taká istá. Hmm. Takisto. Dokázala odkladať a robila to. A robili to tým spôsobom, čo sme sa už veľakrát rozprávali. Ale to si aj, ja pamätám, že keď už mi dal niekto zo starých rodičov nejaký drobný peniaz, tak len stará mama. Starý otec to si svoju hajku fajčil a ten ako videl vnúčence pobehovať, ale stará mama prišla a dala ano. takto. Vnúčok môj. Takže ako to robila, tak robila to, že ten dôchodok prišiel a ona si to vtedy zadelila. Že vtedy to dala do tých klaných knižiek. Povedala, uh mhm. -huh. toľko to môžem dať a ostatné potrebujem na toto. Čiže to hospodárstvo a to hospodárenie s tými peniazmi si viedla veľmi jednoduchým spôsobom. Toto potrebujeme kúpiť, toto potrebujeme poplatiť a toto viem, že môžem odložiť, lebo lebo viem, že môžem. A keď niektorý mesiac bolo náročnejšie, no dobre, tak neodložila ten mesiac 20, ale odložila 5. Uh-huh. Mhm. Ona si to do tých knižek dávala a potom chodila raz za čas do banky, aby to vložila, hej, teda. Takže tým chcem len teda povedať to, že na začiatku môžem a smiem si zobrať len obyčajnú obálku, keď aj ešte vôbec som nebol v tej, v tej pozícii, že by som to chcel niekde v nejaký program si otvárať, niekde v nejakej finančnej inštitúcii, tak smiem si kľudne zobrať úplne to najjednoduchšie, čo môžem, obálku. Hovorí sa, že uh, že červená priťahuje teda peniaze, tak že červená by mala byť, ale hey. do červená, áno. Podľa, podľa teda Feng Shui, aj, aj peňaženku by ste nemali mať čiernu, ale aspoň hnedú, že hm. bližšie k tej červenej. Mm. Uh, a tým pádom tým pádom smiem si tú obálku otvoriť, smiem si na ňu napísať, čo chcem. Môžem dať, že to bude pre, pre Julianku, alebo už aké sa volá to moje dieťatko, môžem uh-huh. to mhm. tam pekne vkladať a vložím tam 5 eur, 15 a tak ďalej. Poznám, podstate... poznám osobu, ktorá takto robila pre deti, vždy chystala balíčky k svadbe, že tisícku v malých bankovkách, tak keď v obchode dostala, vtedy to boli ešte koruny, peknú 20 korunáčku, nie nejakú starú zošuverenú, ale novú, tak tie nové to, to, do tej mm-hmm. obálky si vkladala a takto svoje deti vždy pri, pri svadobnom obrade ano. obdarila nie veľkou sumou, ale bolo to v tých 20 korunových bankovkách, aspoň, aspoň tisícka. Isté. A čo chcem teda povedať je práve to, že začať môžem s týmto, len to, čo som spomínal predtým, na tom príklade s tým, s tým poisteným, teda z môjho obdobia dospievania, tak aby nám tie peniaze neukradla práve inflácia, teda to zvyšovanie cien počas toho obdobia, keď predpokladáme, že povedzme svadba, alebo e, to vzdelanie, alebo e, ten štart do života bude niekedy za 18, 19, 20 rokov, keď počítame od toho tak momentu. Tak bude ešte bankovky vôbec. <laughs> Takže tým pádom uh, musíme myslieť na to, že tá inflácia by nám odkryla veľký kus tých peňazí, ktoré my Už budeme to nemusela byť len inflácia. <laughs> Už si súdruhovia povedia. <laughs> veľmi veľa peňazí máte a potrebujeme na, na niečo, to je jedno, čo tak nám ohryznú sami. A tým pádom dôležité je začať, začať s niečím a už keď niečo si odložím a za pár mesiacov sa mi tam niečo nazbiera, tak tým pádom potom môžem uvažovať nad tým, aha, dobre, OK, sme schopní to odkladať, aj tých 15 eur mesačne povedzme, alebo 10, koľkokoľvek, vždy lepšie ako vôbec nič. Ale v zásade postupom času aj človek rastie, aj, aj príjmom, rastie povedzme aj v rámci tej kariéry, ak teda nejakým spôsobom na, aj nad tým tu uvažuje, tak potom postupne môžem odkladať viac. No ale tu prichádza práve ten moment a dobre, čo si mám zvoliť? Keď už povedzme, som si otestoval, že sme schopní niečo odkladať, mm, sme, sme, máme v tom jasno, že, že chceme odkladať, a nechceme, aby nám to tá inflácia všetko po, požrala a chceme, aby tie peniaze si aspoň udržali tú hodnotu, ideálne, keď sa aj niečo nadzhodnotia, tak čo si mám vybrať? Lebo tých možností je teraz naozaj oveľa viac, ako bolo v tom, v tom dávnom období. Eh, aj keď ja mám pocit, že to <laughs> nebolo až tak dávno. Ale v zásade eh, stojím teraz pred tou otázkou. No a vkladné knižky, tie už boli zrušené. To znamená, že už nenájdeme vkladnú knižku v žiadnej Keď niekto stratil. Takže tie vkladné knižky už boli zrušené, tie už, tie už sa teda otvoriť nedajú. Sú rôzne sporiace účty aj pre deti, alebo bežné účty sa už dajú aj pre deti otvárať a tam si môžem teda sporiť. Čo je dôležité ale myslieť na to, že práve tá inflácia je oveľa vyššie, ako je zhodnotenie na tých sporiacich účtoch, to znamená, že tam tie peniaze de facto, ako keby som ich mal doma v obálke. Hej, takže nič nejako extra mi navyše nezarobia. No a potom bola veľmi ešte rozšírená už keď vznikla aj teda Slovenská republika, tak od toho momentu aj začala pôsobiť na našom území eh, stavebná sporiteľňa vtedy sa aj nazývala prvá stavebná sporiteľňa a v podstate už aj zostala ako jediná, aj teraz ako jediná prvá stavebná sporiteľňa ponúka tú možnosť otvoriť si stavebné sporenie, čiže má do istej miery ako keby monopol na mhm. stavebné sporenie tu na Slovensku aktuálne. Takže preto som si dovolil aj teda <laughs> ich spomenúť, lebo už nikto iný stavebné sporenie otvorenie nových zmluv neponúka. Mm. Takže tým pádom aj toto je jedna z možností, kde takým lákadlom je práve tá štátna prémia, ktorá je teraz aktuálne vo výške 10%, čo je celkom zaujímavé, nakoľko jej výška je ale obmedzená 70 eurami za rok, takže tým pádom 700 eur vložený do stavného sporenia mi priniesie 70 eur na štátnej prémii, čo v konečnom dôsledku, nech pozerám ako pozerám, žiadna banka mi takýto obnos peňazí neprinesie eh, za ten jeden rok aby mi zhodnotila z mojich 700 eur, zhodnotila 70 eur tou štátnou prémiou, čiže aj keď tých finančných prostriedkov povedzme neviem odkladať veľmi veľa, tak teraz to stavebné sporenie je celkom priaznivé aj pre tých, ktorí sú povedzme konzervatívni, majú radi istotu, majú radi zhodnotenie, ktoré je síce nízke, ale v končnom dôsledku isté a že tie finančné prostriedky tam jedného dňa nájdem tak aj toto je jedna z možností, ktoré sa dajú využiť v rámci toho sporenia. Na čo chcem však upozorniť, je to, čo sme sa už veľakrát rozprávali, že podmienky štátnej premie sa určujú vždycky na rok dopredu, to znamená e, v rámci Národnej rady ich schvaluje, a teda výšku tej štátnej premie sa schvaluje v štátnom rozpočte na rok dopredu. To znamená, že tá výška štátnej premie sa môže zmeniť. To znamená, že tento rok je to 10%, budúci rok môže byť 10, 9, 7. Mm. Závisí to od viacerých faktorov, to znamená, že toto sa môže tam meniť. Či si aj nejakí poslanci do toho dajú, tak sa zvýši? Áno, avšak v konečnom dôsledku je tam aj garantovaný úrok. V závislosti od toho, akú tarifu si zvolíte, nechcem ísť až tak veľmi do detailov, ale dá sa tam teda nájsť, sú tam aj nejaké bonusy úrokové, čiže je tých informácií ohľadom toho stavebného sporenia viacej ale je to jedna teda z tých možností, ako to využiť. Avšak aj pre prepočte, ako som to prepočítaval, nech som prepočítaval akokoľvek, tak vždycky mi vyšlo, že sme na hranici tej, tej uh, inflácie, aj vďaka tomu stavebnému sporu, aj vďaka tej štátnej premii, tak stále sa budeme pohybovať plus minus niekde na úrovni tej, tej uh, inflácie v rámci toho zhodnotenia. Avšak, ako vravím, keď je niekto veľmi konzervatívny, má rád istotu. Je toto jedno z riešení, ako si môžem postupne vytvoriť ten kapitál na, na budúcnosť tých mojich detí. S tým, že treba ale myslieť na to, že ponovom, teda od roku 2019, po tej zmene legislatívnej, tak už aj po ukončení 6 rokov, respektíve keď by táto jedna zmluva o stavebnom sporení trvala aj 20 rokov, tak jednoducho, ak sa niečo nezmení, tak bude potrebné túto štátnu prémiu, ak ju chcem získať, zdokladovať, že tie finančné prostriedky, ktoré jedného dňa budem odtiaľ vyberať, pre to svoje dieťa, takže budú použité na stavebné účely, alebo počas toho obdobia trvania tej zmluvy boli už využité peniaze a mám teda bločky a doklady, ktoré hovoria teda o tom, že, že som tieto finančné prostriedky investoval do zveľadenia, teda bývania. Takže toto je jediný rozdiel oproti tým alebo teda výrazný rozdiel oproti tým zmluvám, ktoré boli predtým, kedy po šestich rokoch teda nebolo potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov, ale tento inštitút toho tzv. priateľského sporiteľa, to znamená človeka, ktorý po šestich rokoch mohol tie finančné prostriedky vyberať bez dokladovania účelu, tak, e, tak to už skončilo. Takže toto sa môžem vrátiť, ťažko povedať. Zatiaľ sa však teda nič také nehovorí, že by táto malo byť. No a keď som sa tam dotkol tej témy, že sa majú zrušiť financie ako hotovosť, vy sa pohybujete v tomto svete, je to niečo, čo naozaj príde? Ťažko povedať, všetko je možné. Ľudia sa obávajú, hlavne v tom prípade, lebo na tých našich vysoko postavených sa naozaj nedá spoľahnúť, že dodržia slovo, že vám takto môžu siahať na financie a vy s tým nič nemôžete urobiť. Absolútne nič. A aj si šetríte a pic a nemáte. V zásade, pokiaľ ma pamäť neklame, ale môžem to prevediť a hm? môžeme to potom dať na známosť. Myslím, že na Slovensku u nás teda, na Slovensku bola v rámci nejakého zákona podpísaná práve tá, to právo mať hotovosť. No, áno, to ja oni vám už veľakrát slúbili niečo, že máte na niečo právo áno. a potom prišli také obmedzenia v áno. rôznych oblastiach, že v tomto prípade sa na nich tiež nemôžno spoláhnuť, lebo zvonku tlaky áno. nesmiete mať peniaze. Jasné. E ako vravím, všetko sa môže stať. A potom príde, že potrebujeme na zbrojenie, máte, ano. odsekneme vám každému určitú časť. A teraz ten človek si šetri, ako teraz tu rozprávate, tak sa rozhodne, budem si šetriť, šetriť, šetriť a ju mi zoberú. Otázka je, že ako ďaleko by to muselo zajsť, aby nám siahli na vlastný náš majetok? Skôr sa to robí... V 53. sa tiež nepýtali a tam boli aj sebevraždy. A to bola veľká vec. To vtedy to riadne zasiahli ľuďom na peniaze. Tam, tam prišli o veľké čiastky a mnohí to naozaj psychicky neustáli. Jasne. No, ako vrajím, všetko je možné. Nechcem ja maľovať čelta na stenu ani, ani sa nejako vyjadrovať k tomu, že či to tak bude alebo nebude. Môže to byť aj tak, aj tak v zásade môže sa stať aj pravý opak, že sa vrátime k tej hotovosti, lebo celý ten systém, tak ako je postavený, sa môže, môže takisto zrútiť. Aj môže. to je jedna z tých možných budúcností. Ja verím tomu, že nie. Mám že... pocit, že takto by to nebolo zlé, keď si človek môže naozaj tou kartou zaplatiť, ale má aj tú hotovosť, ktorú si nosí po vreckách. Lebo... V zásade, v zásade mm a to už by bolo zase veľmi filozofické. Áno, to ja ešte... som len tak, že či nemáte informácie nie, z toho nie, nie, vášho nie. sveta financií, nie. že či už toto naozaj je naspadnutie tak, že s tým bežný človek aj tak nič nenarobí. No, v každom prípade, eh, čo môžem využiť Ďalej ešte, aby sme... Lebo boli aj takí, ktorí napríklad nestihnú si dať do banky a potom im to povedia, to už prepadlo už tieto peniaze. Tak nám toto vždycky dávali veľa času. Keď sa dávali, ale viete, niekedy sa našlo isté. aj po starých rodičoch. A, aj, teraz, aj teraz viete vymeniť v Národnej banke, viete vymeniť aj staré peniaze. Aj slovenské slovenské koruny. Tak za, ešte stále. Za, viete vymeniť. Ale už nie v tej hodnote, či? Tak ako je, 3,126. Mhm. Mhm. Za ten kurz to stále vymení. Dobre. Uh, Žijeme v nádeji. Takže v konečnom dôsledku, keďže sme sa bavili o tom, že, že zväčša to, tá tvorba toho kapitálu pre tie deti bude taká dlhodobejšia, tak tým pádom je dôležité práve ten časový horizont zvážiť a vo vzťahu k tomu teda vybrať ten nástroj, ktorý mi pomôže tie eh, peniaze zveľadiť. A čo je veľmi dôležité práve ten vzťah k riziku, ako som už teraz spomínal pri tom stavebnom sporení, ak hm, mám pred sebou klientov alebo ľudí, ktorí jednoducho sú veľmi konzervatívni a jednoducho potrebujú mať tú istotu, tak to stavebné sporenie môže byť teda jedna z tých možností. Ale čo je dôležité práve na tú druhú misku váh, respektíve do toho trojuholníka, okrem toho zámeru, potrebujem si dať e, jednak ten časový horizont, že kedy sa chcem k tým peniazom dostať, respektíve kedy ich budem potrebovať a kedy ich chcem mať k dispozícii, to je tak, takzvaná tá likvidita, to znamená, že ako rýchlo viem teda vymeniť ten program za peniaze a aký je môj vzťah k riziku a aký výnos a zhodnotenie teda očakávam od tej mojej investície. No a keď pokračujeme teda v tom rebríčku ďalej, tak potom máme tu možnosť aj investovať na kapitálových trhoch. To to, čo sme si spomínali aj práve pri tom dôchodku, tak aj pri tom horizonte e, dlhodobejšom, ako je práve tvorba, budúcno, e, tvorba kapitálu pre deti, tak tým pádom môžem a smiem využiť aj tieto kapitálové trhy, kde Opäť, aj vo vzťahu k tomu, aký je môj vzťah k tomu riziku. Aj aký je môj vzťah k tej likvidite, to znamená, ako rýchlo chcem mať dostupné tie finančné prostriedky a za akých podmienok mi budú vyplatené, tak práve to pravidelné investovanie na tých kapitálových trhoch a pomocou podielových fondov môže byť veľmi zaujímavé práve pre tých, ktorí ani tých finančných prostriedkov majú menej a môžu začať teda už aj s menším obnosom mesačným investovať a zároveň takýmto spôsobom si postupne vytvárať kapitál a v rámci tej likvidity samozrejme vždy odporúčame dodržať investičný horizont. To znamená, že ak sa bavíme o investovaní na dlhodobejší horizont, dlhší ako 10 rokov, tak môžeme pokojne uvažovať nad akciami. Ak však máme ten horizont kratší, tak tým pádom už potrebujeme od tých akcií prechádzať postupne k tým dlhopisom, respektíve tým konzervatívnejším portfóliám, ktoré sú namiešané uh, už aj v nejakom pomere, či už s tými dlhopismi alebo s inými teda investičnými nástrojmi. A takýmto spôsobom sa dá pekne namodelovať a nájsť ten vhodný nástroj, pomocou ktorého podľa toho horizontu, vzťahu k riziku a samozrejme k tej likvidite tak, e, a tomu výnosu, ktorý očakávame, tak sa dá pekne nájsť. Naozaj vhodný nástroj, ktorý nám môže takýmto spôsobom na tom kapitálovom trhu pomôcť vytvárať tú rezervu a môžem pravidelne a jednorazovo investovať tak, ako mi to moja situácia dovolí. Čiže vytvorím si akýsi šuplík, pomyselný v úvodzovkách, ktorý mi pomáha tie peniaze zhodnocovať a zároveň ich mám k dispozícii dá sa podať kedykoľvek. Hoď, ako hovorím, odporúčame ten investičný horizont dodržať, ale v zásade k tým finančným prostriedkom je možné sa veľmi rýchlo dostať z pravidla do dvoch týždňov, najdlhšia doba od zadania požiadavky na výber mi tieto finančné prostriedky prichádzajú na účet, čo v končnom dôsledku aj v tom stavebnom sporení to trvá 30 dní. Takže v zásade, v zásade naozaj veľmi likvidné finančné prostriedky. Samozrejme, je tu ešte aj stále v niektorých poisťovniach možné riešiť investičné životné poistenie, to znamená, že je to spojenie toho pravidelného investovania do podielových fondov a poistenie. Pre mnohých to už je taká tiež vec alebo nástroj, ktorý už je prežitý, alebo teda už nemá až také široké využitie. Ja v ňom vidím viacero výhod, avšak v končnom dôsledku dáva mi väčší zmysel oddelené investovanie od poistenia. To znamená, že v istých prípadoch siahneme aj po tom investičnom životnom poistení, ale oveľa v širšej miere riešime práve to, že ide o sve to pravidelné investovanie a osve teda to poistenie, pretože pri tej poistovni nech je ako chce, tak tie poplatky sú zväčša vyššie, ako keď, keď ideme napriamo cez, cez to pravidelné investovanie, ale samozrejme závisí to, ako vravím, od danej situácie a od daného klienta, že čo v jeho situácii bude lepšie, čiže nedá sa to paušalizovať, že toto je určite lepšie ako toto. Alebo to nejako generalizovať. No a potom samozrejme prichádzame aj k tým takým možno už náročnejším investíciám sú ľudia, ktorí povedzme kúpia byt, aj keď možno na hypotéku, ale nekupujú ho pre seba, ale kupujú ho pre to svoje budúce dospelé dieťa, že jedného dňa bude chcieť riešiť bývanie, tak poďme to už vyriešiť teraz a jedného dňa potom mu odovzdám tie kľúčiky odbytu s tým, že buď sa mi podarí splatiť hypotéku dovtedy, alebo keď aj nie, tak v končnom dôsledku už ostane len nejaký kúsok do tej splatnosti a že to dieťa už by potom, ktoré už bude stáť na tých vlastných nohách, tak by to už do, dovládalo dosplácať a v končnom dôsledku mu dávam veľkú hodnotu práve v tom, v tom vlastnom bývaní, že povedzme ten štát do toho života môže začať uvo, už vo vlastnom a ďalej zveľaďovať teda ten majetok. Čiže toto je ešte jedna z tých ďalších možností, ktoré sú ale finančné teda o niečo náročnejšie, ako to povedzme pravidelné investovanie, prípadne to môže byť kombinácia týchto týchto nástrojov. To znamená, že máme aj klientov, ktorí povedzme majú stavené sporenie a majú aj to pravidelné investovanie, lebo sa rozhodli, že chcú aj aj. Mám aj klientov, ktorí povedzme majú to pravidelné investovanie, ale zároveň sa rozhodli, že OK, dohodli sme sa, že ideme kúpiť ďalší byt a ten bude pre naše deti. A deti ich detí. Napríklad. No a stretávam sa teda aj s tým, že keďže tu máme aj tie, tie nie celkom mm, rozšírené, ale čoraz rozšírenejšie práve tie krypto, mm. investovanie, či už Bitcoin alebo iné, iné tieto krypto, kryptomeny, ktoré teda prinášajú tú možnosť teda investovania. Takže viem, že už aj veľa ľudí toto využíva, či už na tvorbu kapitálu. Stále to napreduje tie bitcoiny, lebo mám pocit, ako keby to zase nejako zamrzlo niekde. Môžeme pozdravujem týmto <laughs> nášho, nášho verného poslucháča a, hmm. a teda nášho informátora ohľadom kryptomien. Či už sedí niekde na Floride a o, takýmto spôsobom si užíva to, čo nahonobil, <laughs> alebo stále je to o tom, že chodí do tej istej práce. Takže e, jeho môžeme potom požiadať, e, že by sa nám k tomuto, k tomuto vyjadril. No. Takže môžeme naplánovať nejakú reláciu aspoň na chvíľku, nech sa pripojí, povie nám čo nového. Áno. Okolko mu narástol. <laughs> jeho, jeho, účet, jeho myslím účet, teraz, áno, áno, áno. tak. <laughs> Pochopil som. Áno. No, čo inšie. Dobre. Takže, takže aj toto, eh, ja to však veľmi neodporúčam, ak by to malo byť ako jediná vec pre tie deti. Mm. To znamená, že eh, ja som ten hráč, ktorý hrá na tú väčšiu istotu a tie, takéto alternatívne investovanie pomocou týchto, týchto novodobých možností a novodobých nástrojov pre mňa, pre mňa je stále taká vec, ktorú, ktorú považujem za veľmi rizikovú. Takže tým pádom, tým pádom uh, hoď teda Jozef sme nespomenuli jeho meno, takže uh-huh. pozdravujeme Jozefa, áno, áno. <laughs> Nášho, nášho bitcoinového teda odborníka. Takže oslovíme eh, vás čoskoro, aby ste nám teda mohli niečo objasniť, že čo nového na tomto poli. Tak eh, ja to vždy odporúčam a Jozef to hovoril vždycky rovnako, že že čas svojho majetku môžem investovať a týmto spôsobom, ak sa s tým oboznámim a som si vedomý tých rizik, ktoré sú s tým spojené, tak čas toho majetku môžem investovať aj týmto spôsobom. Ale ak by to malo byť, že na toto sa spolieham a toto má byť moja jediná zabezpeka, či už na dôchodok alebo pre tvorbu budúcnosti detí, tak to veľmi teda neodporúčam, lebo to môže, môže práve v tom období, keď to budete potrebovať, nemusí to byť práve na tom najlepšie. Uh-huh. Neviem, že by to malo zaniknúť, ale nemusí to byť práve v najlepšej kondícii a možno práve tá, to veľké očakávanie toho, že čo mi to môže veľmi priniesť, tak môže sa stretnúť človek s tým sklamaním, ktoré ho potom môže naozaj veľmi mrzieť, keďže sa jedná o takú dôležitú, dôležitý zámer v našich životoch, ako je budúcnosť detí, tak dobre to riziko rozdeliť a keď už by som chcel niečo, tak nech mám, nech mám väčšinu toho majetku v také väčšej istote. Uh-huh. Ako v tomto smere. Takže keď to tak celé zhrniem, budúcnosť detí je krásny zámer a oplatí sa tomu venovať trošku času. A... Tak aj deti všeobecne sú krásny ano, zámer. Ano. A tiež sa tomu oplatí venovať ano. trošku času. A <laughs> keď to už príde. A keď to už príde, je to radosť. Tak je, tak je, tak je opäť krásne na tým aj premyšľať. A, e, a niečo aj teda vytvorí, lebo človek potom s takým krajším pocitom, povedzme, odovzdáva tomu mladému človeku, o ktorom si vysníval, že, že jedného dňa bude takto vyzerať a, a, a bude sa hrdo niesť a uh-huh. bude, bude utekať ústretí tomu, tomu životu a to, že mu môžeme niečo, okrem toho, čo sme mu najvzácnejšie, ako som v úvode povedal, tá, to prostredie výchova, láska. To, no, život sme mu dali, tak on nám mu môže potom ten náš tiež Avšak ak podľa obohatiť. Tej, podľa vzoru tej stane mami ešte budeme môcť niečo tým deťom dať, tak bude to pre nich o to ľahšie, pretože tá doba sa postupne zmenila, je čoraz náročnejšia práve mm. pre tých mladých ľudí, ktorí do nej vstupujú, tak, e, tak bude to fajn. A čokoľvek pre ne spravíme, bude, bude fajn. Podstata je tá, aby sme mali z toho dobrý pocit, aby nám to robilo radosť a v konečnom dôsledku, aby sme v tom videli my zmysel. Keď to budeme vidieť, tak potom vedím tomu, že sa aj ten zamer podarí všetkým vám, ktorí o to budete stáť a budete o to chcieť, tak že sa vám to podarí. Hlavne neriešiť to, že či de- mám dieťa priviesť do tohto sveta, lebo je taký alebo onaký, vždy bude svet taký alebo onaký. To by potom ľudstvo vymrelo, keby malo tak. sa k tomu všetkému postaviť tak teraz nie dieťa, lebo tam sa bude zdražovať, tam hrozí vojna, tam je toto, tam je tamto. To vždy bolo a boli aj vojny. Máme možnosť sa rozhodnúť, čo chceme v živote. No. Takže je to, je to na nás. To je len na našej pohodlnosti potom trošku. Dobre, tak Takže, zase ďak... viac snáď na budúce. Ďakujem veľmi pekne, až by niekto mal potrebu alebo, alebo chuť eh, sa o tom porozprávať. Alebo v súkromí pomôcť e, s nastavením, prípadne rozhodnutím, že akým spôsobom teda v tejto, v tejto veci postupovať. Pokojne sa ozvite. Kontakty sú priložené k relácii v archíve. Ja sa budem na, na vás veľmi tešiť opäť o dva týždne. Verím tomu, že teda sa nám podarí túto šnúru udržať a mhm. pôjdeme mm-hmm. v tomto tempe aj naďalej. A... No, ideme do veku, keď už budeme radi, keď udržíme čokoľvek. <laughs> aj ano. tie financie ano, pevne v rukách. Áno. No. Takže vám prajem krásne leto a krásne dva týždne. Pozdravujeme aj Zuzanky, dnes majú meniny v čase premiéry. Zuzanky, tak. hlavne pevného zdravia, Božieho požehnania, veľa lásky a radosti zo života. A pošleme im pesničku, akú ste vybrali na záver, čo to bude? Tak pesnička na záver je o tej letnej láske. Áno, ale nie Mekyho verzia, ale Dáme si to Ďuďová, keďže vlastne v čase premiéry o 3 dní bude 6 rokov, čo nás opustil tak sa nám to aj celkom hodí si na ňo zaspomínať takto. Skupina Hex nám urobí bodku. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj ja. Pekné leto aj naďalej. Podobne aj vám. Chladný dážď na strechách Žlté lístie na cestách Letná láska je vždy kratučká Lesku to, čo stane v nás Letná láska nikdy nepočká, Skvet mi pálí ju krás. Prázdne sú kúpaliska to s odmerou prázdnych slov. Mám nádej, že snáď získam vernosť túlavých, túlavicov. Letná láska je vždy kratučká, len vietor si ju pamätá. hĺbka úpavami odvieta. Prázdne sú kúpaliska, kto s odverou prázdnych slov